บุ๊กทูสี่ชัตรที่โรงเรียนอุชโกลเราอยู่ที่ไหนเจมเราอยู่ที่โรงเรียนมูชโกลเรากำลังเรียนหนังสือ У нас занятки. นั่นคือนักเรียน э т о в у ч н и นั่นคือคุณครู э т о н а с т а в н и ц а นั่นคือชั้นเรียน э т а клас. с เรากำลังทำอะไรอยู่ ч т о мы р о б и м เรากำลังเรียนหนังสือ Мы вучымся. เรากำลังเรียนภาษา Мы вывучаем мову. ผมเรียนภาษาอังกฤษ Я вывучаю англійскую мову. คุณเรียนภาษาสเปน Ты вывучаеш іспанскую мову. เขาเรียนภาษาเยอรมัน Ён вывучае нямецкую мову. เราเรียนภาษาฝรั่งเศส Мы вывучаем французскую мову. พวกคุณทุกคนเรียนภาษาอิตาเลียน Вы вывучаете італьянскую мову. พวกเขาเรียนภาษารัสเซีย Яны вывучаюць рускую мову. การเรียนภาษานั้นน่าสนใจ Вывучаць мовы цікава. เราต้องการที่จะเข้าใจคนอื่น Мы хочам разумець людзей. ๆ เราอยากจะพูดกับคนอื่น Мы хочам размаўляць з людзьмі.